fragile Traubenminze. Seh dich aus dem Augenwinkel. Dein Kleid in Blau ist vintage. Du bist die eine unter tausend Bitches. Valentino Schuh, die Jacke dazu, ey. Submarina Blue, fahre dich den cool, Ballerina, du gehörst in das Louvre. Du hast mir so gefehlt, obwohl ich dich zum ersten Mal seh. Komm ran, sie steht vor mir, hautnah. Parfüm Hermes, sie spürt die Aura. Mr. Daddy, ich bleibe ein Allstar. Früher Gauner, heute bin ich sauber. Baby, wie Kadale, Lale, siehst du, wie ich balle? Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich calle. Kadale, Lale, siehst du, wie ich balle? Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich calle. Uh. Äh, Samir Pudokesh, Jennifer Lopez, sie schaut mir in die Augen. Und ich auf die Rolex Baby, sie hört von Buba Valide Habibe, meine Hand an deiner Taille Qualität, nur Designer aus Italien Du fehlst mir, ich hoffe, dass wir uns nicht das letzte Mal sehen Keine Plakas, meine Seele war tätowiert Nur ein Blick von dir, sie waren retuschiert So viel Erfolge, doch bin ich zufrieden Wenn ich meinem Herz folge, führt es mich zu dir Baby, warte, Kadal, Kadal, wie war nochmal dein Name? Ah. weißt, dass ich dich calle, Kadale, lale, siehst du, wie ich dale Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich calle Baby, warte, Kadal, Kadal, wie war nochmal dein Name? Amiga, dein Duft, Vanilla Kadal, Kadal, vielleicht sehen wir uns nie wieder Kadale, lale, siehst du, wie ich balle Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich calle Kadale, lale, siehst du, wie ich balle Gib mir deine Nummer und du weißt, dass ich dich calle neben dir, Baby. Wir haben keine Zeit zu verlieren.